вилізла з ліжка і просиділа біля вікна до ранку. А вранці вирішила піти в анатомку до Антоніни. Боязко вийшла з ревіру. Побачила, як у сусідньому блоці жінки з тутен команди клали на возок померлих уночі. Вантажниками трупів були здебільшого німкені, карні злочинці. Вони брали мертвих за руки і ноги. Під грубі вигуки рахували айн, цвай, драй, розгойдували тіло і кидали на возок. Оксана встигла помітити серед трупів ще зовсім молоду жінку. На щоках її грав рум'янець. Дівчині здалося, що вона ще жива, коли її кинули на возок. З її рота потекла червона цівка крові. Ще ранку до моргу привозили нові трупи. Часом їх було так багато, що мертвецькій не вистачало місця, і тоді їх складали біля бомбосховища. Табірною вулицею йшли наглядачки. Оксана сховалася в ревір, доки вони пройшли, і потім побігла до погребця. Саме в цей час вивантажували біля моргу трупи, і Оксана почула приглушений стогін серед мертвих стрім голов побігла східцями вниз. Лікарки Антоніни на місці ще не було. Через віконце Оксана заглянула в морг, сподіваючись побачити її там. Ні, лікарки в морзі не було. Те, що вона побачила, жахнуло її ще більше, ніж жорстокий жінок вантажниць. Дантист. Гармс виривав у мертвих золоті зуби. Перед ним поважно виступав його підручний і шпателем відкривав мертвим роти. А Гармс, видобувши щипцями колонки, клав їх у торбу. Тепер Оксана зрозуміла, чому в'язні називали Гармса осквернителем трупів. Золото він здавав канцелярію, але чимала частка цього золота осідала в його кишенях. Вона метнулася від вікна моргу, боячись, щоб її ніхто не побачив, і тут же натрапила на лікарку Антоніну. А ти чого тут? Щось сталося? Там, серед трупів, жива, заплакала Оксана, притиснувшись до плеча Антоніни. Лікарка підбігла до штабеля трупів, почула стогін і наказала жінкам з тотон команди зняти кілька трупів, щоб добутися до живої. Неохоче лаючись, вони все-таки послухали її. На Оксанку жалібно глянули водянисті очі жінки, що борсалася під трупами, а тепер силкувалася підвестись. Вона, очевидно, була дуже хворою, і піднятись так і не змогла. А тепер покладіть її на ноші і віднесіть до того ревіру, з якого взяли, наказала лікарка жінкам з тотен команди. Вони поклали напівмертво на ноші і понесли. Лікарка пішла за ними, щоб подати жінці найпершу допомогу. Уже в ревірі вона забила їй укол і сказала сестрі, як бути далі. Нещасна жінка ожила вона потім ще довго житиме і дякуватиме лікарці Антоніні при кожній зустрічі за врятування. А потім по війні згадуватиме її із вдячністю. А що в тебе? Тільки тепер запитала вона Оксанку. Я спала всю ніж з мертвою. Мені страшно, знову розплакалась дівчина. Біжи, Оксанко, до свого ревіру, а я простежу, щоб хвору відвезли в палату. Труп забрали з Оксанчиного ліжка тільки надвечір. Герда Оберхаузер, розлючена тим, що в її блоці знову порядкує ця ненависна її радянська лікарка, вирішила зігнати злість на Оксані що вчора вона викликала кроличку для проведення чергової операції, та не з'явилася. Тоді вона, глянувши на Оксану, вирішила, що ця дівчина вже досить здорова для того, щоб провести операцію на ній. Вона наказала відвести її до операційної. Оксану схопили і почали прив'язувати до стола але їй пощастило вирватись. Дівчина втекла і сховалася в блоці військовополонених. На Барт. Уже з вечора військовополонені знали, що завтра вранці їх 12 чоловік відправлять у Барт. З ними їхало близько 50 молодих дівчат, відібраних у таборі спеціальною комісією. Досить мені, досить. кричав комендант табору. Відберіть тих, що підбурювали писати петиції, і очистіть від них равен з брюк. Убарт їх, там з ними церемонитись не будуть. Хто не послухається, згноїти в бункері довічно в штрафні блоки нарешті в газові камери. Серед військовополонених, що мали їхати в Барт, були Іра Лозова і Валя Самойлова. До півночі вони говорили, як їм важко розлучатися з друзями, з якими зустрілися в таборі, особливо ж і своїм блоком військовополонених. Віра Удовенко підійшла до Іринки, мовила чула вашу розмову з Валюшею, і нам теж нелегко розлучатися з усіма вами. Тільки якщо вже так вийшло, нічого не вдієш. Приймай наше бойове завдання. Яке це підприємство у Барті, ми поки що не знаємо. Адміністрація табору на цю тему з нами не хоче говорити, тримає в глибокій таємниці. Відомо лише, що Барт це табір у таборі. Нам пообіцяли, що ми там будемо медичними працівниками. Ну, обіцяти вони вміють. А от до нас дійшли інші чутки від учасників руху опору в таборі, зокрема від його керівника Еріки Бухман. Якщо там справді воєнний завод, то ви, звісно, повинні відмовлятися від роботи, але не доводити справу до кривавих сутичок. Що ви зможете проти озброєних до зубів фашистів? Треба навчитись вести боротьбу проти них навіть в найтяжчих умовах. Віддати життя задарма це найпростіше. Можливо, що і на їхньому заводі доведеться все ж працювати, і де тільки можна влаштовувати диверсії. Звісно, люди в цехах різні, але потроху і в них треба пробуджувати свідомість.